मथांउन सने साई पट ऐं थुले पट जा कपिड़ा हूंदा ऐं चांदीअ जा कंगण खेनि पाराया वेंदा ऐं संदन पालण हार खेनि तमामु पाक शराब पियारींदो